الرحمن الرحيم فصل في أحكام الغسل وأما الغسل فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل وفي بيان ركنه وفي بيان شرائط الركن وفي بيان سنن الغسل وفي بيان آدابه وفي بيان مقدار الماء الذي يغتسل به وفي بيان صفة الغسل المشروع g'usl hukmlari to'g'risidagi faslga yetib kelamiz. G'usul degani o'sha istilohda cho'milish, poklanib butun badanni yuvish degan mazmunda. O'zi g'usl deganda o'sha yuvinadigan suvni ham aytiladi. G'usl deganda biz cho'milishni tushunamiz, butun badanni yuvib, og'iz bo'limni chayqashlik bu g'usul. Bu usul to'g'risidagi gap bir qancha o'rinlarda bo'ladi deyaptilar. G'usulning tafsiri, e, uni ruknini bayoni, ya'ni usulda nima farzlar bor va bu rukunning shartlari, usulda sunnatlari, e, usul odoblari va yuvinadigan suvning miqdori va shar'iy g'usulni sifatini bayoni, qanday g'usul shar'iy g'usul bo'ladi. Shular haqida gap ketar ekan. Birinchisi o'sha g'usulni tafsiri. Amma tafsiruhu فالغسل في اللغة اسم للماء الذي يغتسل به لكن في عرف الفقهاء يراد به غسل البدن وقد مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجوز الغسل وإن كانت يسيرة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أي طهروا أبدانكم واسم البدن يقع على الظاهر والباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج وإنما لا يجبان في الوضوء لا لأنه لا يمكن إيصال الماء إليه بل لأن الواجب هناك غسل الوجه ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا g'uslni tafsiri lug'atda g'usl o'sha aytib يونا ديان cho'miladigan suvni nomi. Endi fuqaho ulamolarining urfida g'usldan o'sha badanni e, yuvishlik, ya'ni cho'milishlik iroda qilinadi. G'uslni tafsiri ilgari o'tdi, ya'ni usul, ya'ni g'osl, yuvishlik degani. E, suv oqizish degani. agar oqizilmasa, u yuvilgan hisoblanmaydi. Nam bo'lishlik bu yuvishlik emas, balki badanda o'sha suv oqishligi kerak. G'usulni rukni demak, e, suvni oqizishlik badandan qayerga suv oqizish mumkin bo'lsa, hammasiga e, qiynalmasdan suv yetkazib suv oqizadigan badanda hamma tarafiga suv yetish kerak. Bir marta yetishligi farzdir, shu rukundir. agar e, bir yiltiragan joyiga suv yetmay qolsa, biror e, tukni tagiga suv yetmay qolsa, usul joiz bo'lmaydi. E, agar u joy kichkina joy bo'lsa ham. Demak, butun badanga suv tegishligi usul. Chunki Alloh taolo va in kuntum junuban fattaharu. Agar junub bo'lsalaringiz, demak, nopok bo'lib qolgan bo'lsalaringiz, unda judayam poklaninglar ya'ni badanlaringizni toza qilinglar butun badanni degan buyrug'ini bergan alloh taolo badan ismi e, va botinga voqe bo'ladi ya'ni badan deganda badanni usti ham badanni ichi ham kiradi shunga demak butun badaninglar tozalali tozalalaring degan buyruq bu endi badaninglarni ustini yu ichini tozalaylar degani tozalash, qiynalmay tozalash mumkin bo'lgan hamma joyni tozalash kerak. Shuning uchun ham badanni ichi hisoblanadigan og'izni chayqash, burunni chayqash ham e, bunda ham suvni og'iz burunga yetkazish qiyin bo'lmaganligi uchun, mumkin bo'lgani uchun buni ham farz deymiz. Demak, butun badanga suv oqishi va og'iz burunni chayqash farz bo'ldi. agar og'iz burun chayqalmasa, butun badan necha marta yuvilsa ham g'usl bo'lgan bo'lmay qoladi. Endi og'iz burunni chayqash tahoratda farz emas-ku deilsa, tahoratda farz bo'lmagani, tahoratda ma'lumki og'iz burunni chayqash sunnat edi. Bu og'iz burunga suv yetkazish qiyinligidan emas, tahoratda farz bo'lmagani, balki e, tahoratdagi farz yuzni yuvishligida. Alloh taolo yuzingizni yuvinglar deganidir. Endi yuz degani o'sha qaraganingizda ko'rinadigan joy. U qaraganda ko'rinishlik, u og'iz burunda ichi ko'rinmaydi-ku. Demak, yuzni yuvinglar deganda tashini yuvishlik edi. Endi butun badaninglarni tozalaylar derkan Alloh taolo usul qilishdi. Demak, bu badanni ichini yu tashini qiynalmay yuvish mumkin bo'lgan hamma joyda yuvishlik bu usul bo'ladi. ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها وكذا يجب على المرأة إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا كان منقوضا كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البنداوي لأنه يمكن إيصال الماء إلى ذلك من غير حرج وأما إذا كان شعرها صغيرا ظفيرا ظفيرا صغيرا يصلب أما إذا كان شعرها ظفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يجب لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة ألا tabillu shar va anqush anqul bashara mana usulda soqolni oralariga ham suv yetkazishlik vojib. Soqolni tagiga suv yetkazish vojib bo'lgani kabi. Demak, soqolni ham butun yuvish kerak deyapti usulda. Eh, shuningdek, ayol kishiga ham usul qilganda sochlarini oralarini yuvishlik, ya'ni butun sochini yuvishlik, butun sochini oralariga suv yetkazishlik vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Agar u soch yozilgan soch bo'lsa, o'rilgan bo'lmasa. Faqih Abu Ja'far Bandoviy shunda debdilar. Chunki sochga, soqolga shu holatda suv yetkazishlik qiynalmasdan yetkazish mumkin. Ammo ayol kishining sochi o'rilgan bo'lsa, o'sha sochimni yozib turib yuvish kerakmi, suv yetkazish kerakmi, yo'qmi? Bu to'g'rida ulamolarda ikki xil gap bo'ldi. Ba'zilar agar sochi o'rilgan bo'lsa ham sochini yozib, uni oralariga suv yetkazish kerak debdilar. Hadis keltirishibdiki, payg'ambar alayhisalom aytdilar, sallallohu alayhi vasallam, har bir tukni ostida junublik bordir. Ogoh bo'linglar. sochini har bir tukni ho'llaylar va tuksiz badanni poklaylar. Ya'ni tuk bo'lmagan joyini to'la yuvgan kabi e, o'sha tuk bo'lgan joyni tagidagi badanni ham to'la yuvgan kabi tukni ham ho'llaylar, tukki ham nam teksin. Ya'ni soch, soqol kabi e, tuklariga e, nam teksin deb buyurdilar alayhi vasallam. Demak, Э, ayol kishi sochi agar o'rilgan bo'lsa ham yozib shuni e, yuvishligi, sochlarini orasiga suv yetishligi vojib deydigan ayrim ulamolarimiz. Boshqalar vojib emas deydi. Va qala ba'dhum la yajib. Va huwa ixtiyaru shayx al-imam Abi Bakr Muhammad bin al-Fazl al-Buxoriy Muhammad ibn al-Fazl al bukhari va huwa al-asah lima ruya anna Umm Salamah radhiyallohu anha sa'alat رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال صلى الله عليه وسلم أفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ولأن ظفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث محمول على هذه الحالة Demak, ba'zi ulamolar e, demak u soch o'rilgan bo'lsa yozib har bir sochning orasiga suv yetkazish vojib demaydi, balki vojib emas deydi. Shayx Imom Abu Bakir Muhammad ibn Fazl Buxoriy degan shu mazhabimizning ulug' ulamolaridan. Mana shu kishi shu vojib emas degan gapni ixtiyor qildilar. Shu gap to'g'riroq. Shuning uchun qisqaroq kitoblarda, fiqh kitoblarini bunaqa keng bo'lmagan boshqa kitoblarida demak soch o'rilgan bo'lsa, uni tagiga suv yetishligi yetadi. Sochni o'rimini yozib, har bir tolani yuvish kerak deyilmaydi. Mana shu to'g'ri gap ekan. Bunga dalilimiz bor ekan. Ummu Salama roziyallohu anha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radim dedilar. so'radim deb so'ragan ekanlarki, aytadilarki, men e, boshimdagi kokilimni qattiq bog'lab o'raman. Usul qilganimda shuni yozamanmi, yechib usul qilishim kerakmi deb so'raganimda e, Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob qildilarki, boshingdan suv quygin, butun jasading, badaningdan suv quygin va senga yetarlidir. o'sha suv quygan suving sochingni tagiga yetib borsa. Demak, soch taglaridagi har bir tukni tagiga suv yetsa kifoya qiladi, o'rilgan sochni oralariga, tolalarining orasiga suv yetmasa bo'laveradi deb payg'ambarimiz mana sallallohu alayhi vasallam bu yengillikni bergan ekanlar. Chunki ayol kishini kokilini o'sha o'rilgan sochini sochi agar o'rilgan bo'lsa, bog'langan bo'lsa, o'shani o'rgan o'rganingni yechgin deb taklif bo'lsa shariat tarafidan bu o'sha ayolga tanglik qiyinchilik bo'ladi. Ammo o'rilmagan soch bo'lsa, bunda o'sha har bir sochingni orasiga suv teksin deyishlikda hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Hadis shunga hamil qilinadi. Yuqoridagilar keltirgan hadis, ya'ni har bir tukni tagida junublik bor. Demak, har bir tukni ho'llanglar, nam bo'lsin, suv yetsin deganlari o'sha soch yozilgan bo'lsa degan mazmunda. Soch o'rilgan bo'lsa mana bu ikkinchi hadis dalil bilan dalil bo'lyapti bizga. Demak bu yerda sochni yozish shart emas, lekin o'sha har bir tolani tagiga suv yetmasa usul bo'lmaydi, poklangan bo'lmay qoladi. Va yajibu isol ma ila dakhilis surra limkanil isol ilayha bila haraj va yanbaghi an yudkhila isba'ahu fiha lil mubalagha. ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لأنه يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج sal chiroyli o'tirmayapsiz ha endi kindigini ichiga ham suvni yetkazishlik vojibdir. Kindigini ichi ham badanni tashqi hisoblanadi va u yuvilgan bo'lish kerak. Chunki unga suv yetkazishlikni qiynalmay suv yetkazishlik imkoni bor. Demak, panjasini deydi, kindigini ichiga panjasidan langan ho'l panjasini kiritsinda shunda mubolag'a ya'ni rosa toza bo'ladi o'sha kindik ham bitta tukni tagi bir suv yetmay qolmasin ayol kishi e, tashqi jinsiy a'zosini yuvishligi vojib u ham o'silda yuvilishi kerak deydi chunki uni ham qiynalmay yuvishi mumkin deydi shuningdek erkak kishi ham o'sha xatna qilib olib tashlanadigan E, teri olib tashlanmagan bo'lsa yoki unda shunday bir holat bo'lsa, o'sha hadna qilib olib tashlangan holiga olib kelgan holda, ya'ni o'shani ichini ham suvda yetkazish kerak. E, shunda g'usl tamom bo'ladi deydi. Komil bo'ladi deydi. E, ba'zilar aytadi, unday holatda o'sha tashini yuvib qo'yishlik kifoya qiladi deganlar bor, bu to'g'ri emas. Chunki o'sha e, terining ichiga suvni yetkazishlik, qiynalmay yetkazish imkoni bor. Demak, usulda yetkazishimiz shart ekan. Shunday holatdagi odamlar yetkazish kerak bo'lar ekan. وأما شروطه فما ذكرنا في الوضوء وأما سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله ويكفيه على يمينه فيغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا ثم يفرغ الماء يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثا إلا أنه لا يغسل رجليه حتى يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل قدميه والأصل فيه ما روي عن, عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل من الجنابة فأخذ الإناء بشماله وأكفاه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيده إلى الحائط فدلكها بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعا وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل شو يرجع برaytaylik endi g'usulni shartlarini biz tahorat bobida aytib o'tdik sunnatlariga kelsak sunnatlari g'usulni boshlashda idishni chap qo'liga olib e, va yukfihi ala yamini o'ng qo'liga quyib ikkovi qo'lini bilaklari bilan 3 marta yuvib so'ngra suvni o'ng qo'li bilan chap tarafiga quyib ya'ni chap qo'liga qo'yib e, farjini e, jinsiy a'zolarini e, xuddi bir tahorat oldida mustahab qilgan kabi yana qayerga bir shunaqa najosat yetgan bo'lsa o'shani poklab demak mustahab to'la tozalanib mustahab qilib keyin namozga tahorat qilgan kabi 3 martadan namozda qiladigan tahoratni har bir a'zoni 3 martadan yuvib, faqat oyog'ini yuvmay turadi. Shundan keyin oyog'ini e, yuvmaydi, bu to boshidan butun badandan 3 marta suv quygunicha. Bu endi 3 marta suv quygandan keyin endi butun yuvinib bo'lgandan keyin oyog'ini yuvar ekan. Chetlanib, ya'ni o'sha turgan joydan quruq joyga o'tib turib oyog'ini yuvsin. Mana mana shu usulni sunnatlari bilan bo'lgan holati ekan. Demak, 3 marta yuvish degani ana shu tushunarliki, har bir tukni ostida janobat junublik bor der ekanlar. Demak, 3 marta yuvganda shunday shundayli suv quyib qo'yish emas, balki ishqalab, har yuvgandan keyin ishqalab e, toki suv yetmay qolgan yerga yetib, ikkinchi quyganingizda o'sha yer yuvilib, shu qadar o'zingizni ko'nglingiz xotirjam bo'ladigan darajada 3 marta suv quyish. Bu masalaga Э, asl bo'lgan, negiz bo'lgan э, hadis sharif bor ekan. Maymuna onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari э, dedilarki, u kishidan rivoyat bo'ldiki, u kishi aytadi, Maymuna onamiz aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junublikdan yuvinishlari, g'usl qilishlari uchun usul suvini qo'ydim. ya'ni usul suvni olib kelib berdim payg'ambarimiz idishni chap qo'llari bilan ushladilar o'ng qo'llariga quydilar qo'llarini uch bor yuvdilar keyin e, avratlarini suv bilan pokladilar so'ngra qo'llari bilan devorga moyil bo'lib devorga qo'llarini tekkizib e, tuproqqa qo'llarini ishqalab yubordilar demak mustahabdan keyin So'ngra namozga tahorat qilganda tahorat qildilar u oyoqlarini yuvmadilar. Keyin suvlarini boshlaridan va butun badanlaridan 3 bor quydilar suvni. So'ngra chetlanib, chetga o'tib turib, ikki oyoqlarini yuvdilar. Demak, mana bu hadis e, usuldagi sunnat va farzni hammasini o'z ichiga olib haqiqatan mana shu uh, payg'ambar alayhissalomni qanday g'usl qilganlarini ayollari bizga tushuntirib beryaptilar va bu bizga uh, mana shu amalni qilishlikni eng chiroyli, eng komil suratini tushuntirib berdilar. Uh, bu yerda bir holat tushunarsizroq bo'lishi mumkin, bir ikki holat. Bittasi o'sha avval 3 marta qo'llarini yuvib oldilar. Chap qo'li bilan suv olib o'n qo'l chap qo'l ikkovini ham bilaklari bilan yuvib keyin tahorat qildilar degan gaplar o'tyapti-ku. Biz o'tgan tahorat to'g'risidagi mavzularda darslarimizda aytdik, o'qidik. E, masalan bir tog'oradan suv olib tahorat qilsa bo'ladi. Faqat 13 3 marta yuvib olish kerak. Gap shu haqda ketyapti. Agar nimadan boshqa doim kelib turadigan suvlari bo'lsa mana bu holatda haligi o'ng qo'lida quydilar chap qo'lida quydilar degan gap tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin qanday bo'lsa ham suv oqib turgandan keyin u albatta idishga olib turib yuvinish kerak degani emas hozirgi qulayliklarda to'g'ri oqib turgan suvda ikki qo'lda yuvilaveradi mana bu yeri keyin haligi mustahabdan keyin qo'llarini tuproqqa ishqalabordilar mana bu gap ham bizlarda bu holat tushunmasligimiz mumkin. Payg'ambar alayhisolamning zamonlarida keyin ham yaqinlargacha ham e, uylarning devorlari shunday tuproqloy devorlar bo'lgan. şunaka usul qilinadigan joylar ham o'sha hozirgidaqa juda bir sozlangan, e, moslangan bo'lmagan. Shuning uchun qo'llarini bir quritib olganlari haqida gap ketyapti-da. ki keyin yuvib o'sha haligi tog'oraga e, solib hovuchlab olib turib ustilaridan quygan bo'lishlari mumkin. boshqa idish bo'lmasa. bizda hozir to'g'ri oqib turgan suvda yuvinish mumkin. Bu imkoniyatlar bo'lsa, demak, mana bu narsalar shunday qilishim kerak men degan fikr bo'lmasligi kerak. Balki gap bu yerda shu butun badanni juda chiroyli qilib, pokilab yuvish haqida ketyapti. Maqsad shu. Buni sal boshqacharoq bo'lsa ham sunnatga amal qilingan bo'laveradi. 3 marta yuvishligimiz sunnat. Shu kamil qilib yuvishimiz sunnat. Bu bizni dinimizni ulug'ligini yana bir dalolatki, inson kunda 5 mahal tahorat qilganidan tashqari butun badanini ham poklanishi o'sha musulmon odam top toza bo'lishligi. G'usl vojib bo'lganda albatta yuvinadi. Dinimizda g'usl vojib bo'lmagan holda ham yuvinish buyurilgan joylar bor. Masalan, bular o'z navbati bilan keladi. Juma namozga chiqishda, ya'ni odamlar orasida safda namozda turar ekansiz, sizdan birov qochadigan darajada bir hit kelib turmasin. Mana hozir yoz bo'lyapti. Ba'zi odamlar beparvo bo'ladi, yonida turishda imkoni bo'lmaydi masjidda. Mana bu narsa dinimiz buyrug'iga teskari ish. G'ayri dinlarda bu bo'laveradi. Ammo musulmon odam o'zini so'zi bilan ham, qilig'i bilan ham biron harakati bilan ham hatto chiqadigan hidi bilan ham birovga azor bermasligi kerak. Terlagan holatdagi hid e, mana issiq vaqtda juda ko'pchilikka azor bo'ladi. Ba'zi beparvolarimiz mana bu darsdan keyin qarash kerak o'zlariga. E, yoki bir-birimizga nasihat qilib buni tushuntirishimiz kerak. Ya'ni dinimiz poklik dinidir. Bu dinda badan pok, butun vujud pok, qalb pok. Badanni pokligi mana shu g'usul bilan. Shuni Hozir mana aytdik, hozir qanchalik bir e, osonlashgan bu narsalar. E, G'usl qilishda imkonlari. Ko'p uylarda shuna hammomlar bor. E, yuvinib olish juda oson. Demak, yuvinib olish tabiiy narsa, poklik, pok bo'lib yurish hamma uchun oddiy ish bo'lishi kerak. Musulmon odamlar albatta shunday qilishadi, alhamdulillah. Lekin bizga poklikni o'rgatayotgan bu din 1400 yil avval Arab sahrosida har bir gram suv juda qiyin bo'lgan holatda ham butun badaningni 3 martadan yuvasan deyapti. Naqadar toza bizni dinimiz. Musulmon odam qanchalar toza inson bo'ladi. Э, suv bemalol biz mana u diyorlarimiz kabi bo'lsa ekan, yo mana bu qulayliklar bo'lsa ekan, osonlar ish Ammo u vaqtida oson ish emas edi bu. Lekin shunda ham payg'ambarimiz o'zlari qilib ko'rsatgan, bizga ta'lim bo'lib qolgan poklikni bir andozasi bu. Demak, butun vujud top toza bo'ladi. O'zingiz qalbingiz toza, yoningizdagi odamga ozor bo'lmaydi. Ana shuning uchun e, o'sha masjidga kirishlik odoblarida, masalan, sarimsoq yo piyoz yegan odamlar masjidimizga kirmanglar, yaqinimizga kelmanglar deb qayta-qayta aytibdilar payg'ambar alayhisalom. Nimaga o'sha hid bilan yoningdagiga azor berasan? Endi terlab yuvinmagan odamning hidi u sarimsoq hididan ko'ra yomonroq bo'ladi. Dinimiz mana bunga ham qarshi. Toza bo'lish kerak inson. Undan xushbo'y kelib tursin. Yonidagi odamga o'sha yomon bad bo'yi bilan azor bermasin. Mana bu g'usl bilan bo'ladi. Endi shu g'usl qilganda e, usuldan avval shu bor yuvib tahorat olamiz deyapmiz. Mustahab qilgandan keyin tahorat oladi usul qiluvchi kishi. Shu tahorat olganda boshiga ham mas tortadimi degan savolimiz bo'ladi. Shu savolga javob beryaptilar. Va hal yamsahu ra'sahu 'inda taqdimil wudu' 'ala al-ghusl. ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح لأن تسيل الماء عليه بعد ذلك يبطل, يبطل معنى المسح فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الأعضاء لأن التسييل من بعض لا يبطل التسييل من قبل والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن السنة وردت بتقديم الوضوء على الإفاضة على جميع البدن على ما روينا والوضوء اسم للمسح والغسل جميعا إلا أنه يؤخر غسل القدمين لعدم الفائدة في تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسالات من بعض حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر ونحوه لا يؤخر لانعدام معنى التلوث ولهذا قالوا في غسل الميت إنه يغسل رجليه عند التوضئة ولا يؤخر غسلهما لأن الغسالة لا تجتمع على التحت ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على الإفاضة على أن الماء المستعمل نجس إذ لو لم يكن نجسا لم يكن للتحرج عن الطاهر معنى فجعلوه حجة حجة أبي حنيفة أبي يوسف على محمد وليس فيه كبير حجة لأن الإنسان كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القدر خصوصا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والماء المستعمل قد أزيل إليه قدر الحدث حتى تعافه الطباء السليمة والله أعلم demak g'usuldan avval tahorat qilsa bir odam o'sha tahorat qilganda boshiga masx ham tortadimi degan savolimizga zohir rivoyatda e, ya'ni imom abu hanifa imom muhammad kabi ulug'larimizdan kelgan rivoyatda birgalikda aytgan gaplari bo'yicha usuldan avval tahorat qilib olinishlik sunnat o'sha tahoratda mas ham tortadi boshiga deb aytibdilar endi hasan abu hanifadan boshqa bir gapni ham rivoyat qilgan ekan ya'ni e, mas tortmaydi usuldan avval tahorat qiladi-yu, tahorat qilganda demak yuzini yuvadi qo'lini yuvadi chiroq tirsagi bilan boshiga mas tortmaydi turadi, oyog'ini ham yuvmaydi deb aytdik, boshiga ham mas tortmaydi der ekan. Nimaga desa, chunki boshiga mas tortib uni ustidan suv oqizishlik avvaliga mas tortgandi ma'nosini botil qiladi-da, mas tortgandan keyin orqasidan yuvarishlik nima degan gap? Rost yuvilganda mas ham bo'lib qoladi-da. Demak, u masxni avval tortib qo'yishlikda foyda yo'q ekan. boshqa a'zolarda unaqa emas deydi. Ya'ni boshqa a'zoni bir yuvib, orqasidan yuvsangiz, e, keyingi yuvishingiz avvalgi yuvishingizni yo'q qilmaydi. Avvalgi yuvishingizni yana ham e, nuqsonlarini yo'qotadi, komil qiladi. Ammo maskni orqasidan yuvsangiz, u maskni yo'q qiladi, deyaptilar. Bu Hasan degan olimni e, Abu Hanifadan qilgan rivoyatlariga aytgan gaplari ekan, lekin bu gap to'g'ri emas. To'g'ri gap buki, To'g'ri gap o'sha Imomi Azam va Imomi Muhammad, Imomi Abu Yusuf bulardan o'sha masx tortadi degan gap to'g'ri. Ya'ni avval tahorat qilib olgan inson e, faqat oyog'ini yuvmaydi xolos. tahoratni boshqa farzlarini qiladi, qo'lini yuvadi, yuzini yuvadi, qo'lini yuvadi va boshiga ham masx tortadi. Shu gap to'g'ri gap deyaptilar. Va sahih javob zohir rivoyat. Nimaga? Chunki sunnat vorid bo'ldi. Hadis keldi nima bilan? Payg'ambarimiz nima qildilar? Tahoratni avval qildilar. E, Butun badanga suv oqizishdan avval, ya'ni yuvinishdan avval tahorat qilganlari to'g'risida sunnatda hadisda bor ekan. Tahorat degani nima degani? Tahorat yuzni yuvish, qo'lni yuvish, oyoqni yuvish tahorat degani kabi boshqa mas ham tahoratda. Avval tahorat qilib oldilar degani boshlariga mas deganini bildiradi. Faqat oyoqdagina yuvmay turish alohida aytilyapti. Payg'ambarimiz oyoqlarini oxirida yuvganlari aytilyapti. Chunki oyoqni avval yuvishlikda foyda yo'q. Nimaga desa, keyin oyoqni yuvib olsangizda, undan keyin boshingizdan suv quysangiz deydi. O'sha quyilgan suv bilan insonning kirlari chiqadi. Haligi kirlar e, agar oyog'ingiz nam yerda tursa, oyog'ingizni kir qiladi ya'ni Avval yuvgansiz, keyin yana kir bo'ldi-da. E, Lekin agar siz baland bir joyda turgan bo'lsangiz, o'sha yuvindi to'planib qolmaydi. Yuvilgan suv to'planmaydi, kir to'planmaydi, balki bir tosh ustidami turgan bo'lsangiz, eh, <coughs> unda birinchi tahorat qilganda oyog'ingizni ham yuvib olsangiz bo'laveradi. Chunki unda tushgan suv eh, hali oyog'ingiz suv ichida qolmaydi, haligi yuvinding ichida qolmaydi. Kir bo'lmaydi, ya'ni. Shuning uchun ham masalan e, birov vafot qilganda mayitni yuvishlaydi. unga tahorat qildiriladi-ku. Shu tahorat qildirilganda oyog'ini ham yuvib olinadi. Oyog'i keyin yuviladi deyilmas ekan, u tahorat qildirganda shu yuvuvchilar, g'assallar oyog'ini ham yuvishar ekan. E, chunki u mayit yotqizilgan taxtada yuvindi to'planib qolmas ekanda, shuning uchun oyog'ini ham avval yuvib tahorat qildirib, keyin uni usul qildirilar ekan. Endi e, o'sha oyog'ini keyin yuvishlikni ma'nosi nima ekan deb bittasi aytildi, bittasi ya'ni o'sha yuvindilar bilan oyog'i yana kiraveradi, shuning uchun keyin yuvgin deyilyapti deb bizga tushuntirildi. Lekin yana bitta boshqa ma'no ham topgan ekan ayrim ulamolarimiz. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ikki oyoqlarini keyin yuvdilar. Usuldan avval tahorat qilganlarda oylarni yuvmay turdilar. degan gapni dalil qilyaptiki bir olim. Demak, e, yuvilganda, badan yuvgandan tushgan suv najas ekan. Oyoq keyin najas tegib yana kir bo'ladi, najas bo'ladi. Shundan o'sha ishlatilgan suv ma'u mustamal deyiladi. Bu suv najas degan ma'no chiqadi deb dalil keltiryapti. Chunki agar o'sha ishlagan suv najas bo'lmaganda, e, tahara olayotgan odamga bu qiyinchilik qilib ayağını yuvmay tur deyishda işte, ma'no bo'lmasdi. Oyog'ingni ham yuvolaver dedilardi. Yuvmay tur degani demak sendan oqib tushgan suv najas, oyog'ing keyin najas bo'lib qoladi degan ma'noda aytildi. deb Abu Hanifa va Abu Yusuf shunaqa deganlar. Ya'ni Abu Hanifa, Abu Yusuf o'sha ishlatilgan suv najas deganlar. Imom Muhammad bo'lsa ishlatilgan suv necas bo'lmaydi-yu, ammo boshqa toza hususiyatını xususiyatini ketkizadi degandilar. Demak, mana bu hadis Abu Hanifa Abu Yusufni Muhammadga qarshi hujjatlari bu. Mana najosligiga shu hadis ham dalil deb shuni dalil keltirmoqchi bo'ladi. Lekin bu gapda juda ham katta hujjat yo'q o'zi. Ya'ni bu gap o'sha şey, badanidan tushgan suvni najosligiga dalil bo'lmaydi bu gap. Chunki inson najasdan hazar qilgani kabi o'zi kirdan ham najas emas u. Badanga tegsa najas qilib qo'ymaydi, lekin kir yuvindi masalan. U narsa toza narsani yuvilgan bo'lsa ham uni haromga aylanmaydi hali yuvindi, ammo o'zi kirku. Shuning uchun inson undan ham xuddi najasdan hazar qilgandek undan ham hazar qiladi. Xususan Alloh taoloning payg'ambarlari sallallohu alayhi vasallam alayhi albatta eng toza ishni qiladilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e, tahorat qilganda oyoqlarini yuvmay, g'usl qilib bo'lgandan keyin yuvganlari, keyin butun badandan oqib tushgan suv e, haligi oyoqqa tegib kir qilib qo'ymasin degan ma'noda, najas qilib qo'ymasin degan ma'noda emas. Ya'ni u chiqqan suvni najasligiga bu ish dalolat emas bu, keyin oyoq yuvishlik. E, chunki ishlatilgan suv badanni toza qilib tushib kelgan suv o'sha bilan e, betahoratlikni kirligi ketdi-da. Ya'ni o'sha suv najosga aylanmadi, insonni tozalab qo'ydi, demak, u suv kir bo'lib qoldi. Najos emas, kir bo'lib qoldi. E, salomat tabiat egalari o'shanaqa kir narsadan o'zini uzoq tutib, kir narsani kerak ko'radilar, yomon ko'radilar. Ya'ni ba'zi odam beparvo bo'ladi. E, o'zi halol-ku deydi. qo'li bilan oyog'ini ushlaydida, keyin nonni ushlab yeyveradi. Bu salomat tabiat egasi emas bu odam. Qo'lini yuvadida, taom oldida yana o'sha oyog'inimi, oyoq kiyinimi mini to'rlab qo'yadimi, har narsa qilishi mumkin. Ta salomat tabiat egalari bu ishni qilmaydi. Holbuki o'shini qilish bilan qo'l harom bo'lmaydi. Ovqat yeyish ham harom emas. Lekin salomat tabiat egasiga noloyiq ish bu ish. Bu juda ko'pchilikda bor. Juda ko'p ko'rinadigan narsa. Musulmonchilik poklik dini. Poklik eng kichkina narsada ham bo'lish kerak. Bu narsani bu yerda hozir 7 yashardan 70 yashargacha talabalar o'tiribsizlar. Ba'zilaringlar maktabda o'qiyansizlar, o'qimaganlaringlar ham bordir. Oliy ma'lumot degan hujjat borlar ham bordir. Har xil lekin e, hozirgi aytilayotgan gaplar o'zi yosh bolalarga o'rgatiladigan gapdek ko'rinadi. Ammo 70 yasharlarimiz ham bilmaydigan gaplardan. Ya'ni yuvilgan qo'ling bilan bir narsa ushlama degan gapni yosh bolaga aytiladi o'zi. Katta odamlarda ham haligi narsalar kuzatiladi. E, o'ng qo'l ovqat yeyishga atalgan qo'l yuvilgandan keyin qaytib hech narsa gerek. kerak, faqat taomni ushlash kerak. Biror narsaga hojat bo'lsa, Alloh taolo e, zapas qo'l bergan ikkinchi çap O'sha chap qo'lni ishlataversak bo'laveradi. Hamma narsada. kerak bo'lsa yuvgandan keyin birov bilan ko'rishmaslik kerak. Qo'li yuvilmagan odam bilan. Qo'lini uzatib tursa ham siz kaftingizni o'shinga bermang. E, ya'ni bu qo'lingiz yuvilgan qo'l. Bu sizning pokligingizga dalolat, tabiatingizni salomatligiga dalolat Mana shu dinimiz buyrug'i. Payg'ambar solom shunday bo'lganlar va doim hamma musulmon shunday bo'lish kerak. E, bunga beparvolik ketadi. Ya'ni bu gapdan demak bir narsani ushab qo'ysa yo ko'ylagini ushab qo'ysa, yo bir devorni yo yostiqni olib bu yoqqa qo'ysa harom bo'ladimi? Yo'q. Kir bo'ladi. O'shindagi yuvilmagan narsaga yuvilgan qo'l tegishi bilan chang bir narsa bo'ladi. Hamma narsada inson juda toza bo'lish kerak va boshqalarda ham avaylash kerak. Inson o'zini qo'lini o'zi uchun halol yuvilgan bo'lsa ham, boshqalarga o'sh qo'l bilan har narsani ushab uzatishligi ayrim vaqtda beodoblik bo'ladi. Mana masalan, ba'zilar mana shunaqa masalalar bu yerda juda masalani ikir chikir aytilar ekan biz hayotiy masalalardan shunaqalarni aytsak bir narsa archar ekan o'sha archilgan joyiga qo'li tegadi va uni sizga keyin tutadi u qo'l yuvilganmi yo'qmi siz bilmaysiz va demak e, tabiiy ravishda mana shu narsada odam biroz jirkanish paydo bo'ladi jirkanish degan lug'at ishlamasa ham uncha istamay turasiz bu ham salomat tabiatli odamlar shunday qiladi hamma narsa bo'laveradigan unga qaramay ham qo'yaveradi Hali archilgan bodring deganingizda odam qo'lini hidi kelib turadi keyin Bemalar yeyilaveradi bunaqa ham bo'lishi mumkin biz uni harom demoqchi emasmiz lekin kir bu narsalar musulmon odam tozalikni eng cho'qqisida yurish kerak va bu qiyin ish emas din qiyinchilikka buyurmaydi bor yo'g'i shunga odatlanish kerak pok bo'lish kerak o'zi va boshqalardan ham shuni istasa to'g'ri bo'ladi chunki dinimiz poklik dini mana usulni bizga o'rgatilyapti toza bo'lishlik musulmon odamdagina bo'ladi bu ish. Boshqa hech kimda bo'lmaydi. Qanaqa pardoz-andozlar bilan ko'rinishadi boshqalar, butun nopok holda yashashadi. Musulmon butun vujudida pok. Demak, mana bunaqa mayda ishlarda o'zi mayda degan ish yo'q, hamma narsada inson pok bo'lishi kerak. Hmm. Va amma adabu. Fama zakarna fil wudu' وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل به فقد ذكر في ظاهر الرواية وقال أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع وفي الوضوء مد لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له إن, إن لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا Xo'p. Endi g'uslni odoblari to'g'risida ham tahoratni odoblarini aytganimizda aytganmiz. Ya'ni e, tahorat olganda farz va sunnatlardan tashqari odoblar bor deb sanaganmiz. Bu o'qigansizlar, g'uslda ham o'sha odoblar bordir. <coughs> Endi g'uslda qancha suv ketadi? Mana bu muhim masala ekan. Yuvinishlik uchun qancha suv kifoya qiladi? Qancha suv bilan yuviladi miqdori qancha zohir rivoyada ya'ni e, uchta imomimiz imom abu hanifa shogirdlari muhammad abu yusuflardan bizga qolgan rivoyatda zikr qilinadiki aytiladi g'usulda eng kami bir so suv bilan g'usul qilinadi bir so degani to'rt kilo to'rt litr degani uch yarim kilodan ko'proq 3 kilo 600 yuz nechi gramm bo'lsa 1 so bo'ladi demak to'rt kilolik suvda yarim paqir suvda usul qilinadi degani bo'lyapti ya'ni eng kami eng kami shu 3 marta yuvishlikka shuncha suv yetadi deyaptilar endi tahoratda bir mud mud degani o'sha 900 grammdan ko'proq bir soni 4dan biri ya'ni 1 litr deymiz 1 litr suvda tahorat qilinadi. 4 litr suvda g'usl qilinishi mumkin. Bu gapga dalil hadis bor ekan. Jabir roziyallohu anhu rivoyat qildilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam 1 litr suv bilan tahorat qilardilar, 1 mut bilan 1 soat 4 litr suv bilan g'usl qilardilar. Shunda ba'zilarimizda o'rgangan bo'lishi mumkin bir savol. yetmasachi degan bormi shunaqa savol shu gap aytildi yetmasachi deb so'rashuvdi payg'ambarimiz g'azablandilar achchiqlari kelib aytdilarki sizlardan yaxshiroq sizlardan ko'ra badani tukliroq odamga ham yetgan shu suv dedilar o'zlarini nazarda tutdilar menga yetadi mendan ko'ra pokroq bo'lmoqchimisizlar sizlar meni yuvinganim nuqsoni bor deb hisoblaysizlarmi deb g'azablanganlarida bu Demak, o'sha suvni yetkizish kerak. O'sha haligi aytilgandek, e, quyib, ishqalanib, yana quyib, badanni ishqalab, shunaqa bo'lganda butun badanga suv oqadi shu yerda har bir tukni ostidan. ثم إن <coughs> محمدا رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمدة في الوضوء مطلقا عن الأحوال ولم يفسر قال بعض مشايخنا هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل فأما إذا جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال رطلان للوضوء وثمانية أرطال للغسل وقال عامة المشايخ إن الصاع كاف لهما mashoyixlarimizdan biri avvalgi jumlada Muhammad rahimahulloh Demak, usul qilganda bir so, tahorat qilganda bir mut aytib o'tdik. Mana shu yetadi deb e, har qanaqa ahvolda shu yetadi dedilar, tafsir qilmadilar shuni. Qanday masalan mustahab qilishga ham shu suvmi yo alohida bo'ladimi deb tushuntirmadilar. Ba'zi ulamolarimiz mana shu taqdirini, mana shu e, usul qilishda o'sha 4 litr suv yetadi agar tahorat bilan g'uslni jamlamagan bo'lsa. Tahorat qilib bo'lganda uyog'ida 4 litr yetar ekan g'uslni o'ziga. Ammo ikkovini jamlasa unda 10 rotil bo'lish kerak deydi. Bir rotil degani o'sha 450 e, 450 gram atrofida, yarim kilo deganimizda. E, demak, yarim litr deganimiz. Demak, yarim litrdan 10 tasi 5 litr bo'ladi. Tahorat bilan bo'ladigan bo'lsa, demak 5 e, litr suv kerak. 10 rotil degani bu endi. 2 rotilini, 1 litrini tahoratga ishlatiladi. Ha? Qolgan 8 e, rotil 4 litrini g'usulga ishlatiladi. Mana bunday deb tushuntirganlar ham bor ekan. Bizda qo'yishib savol beradiganlarga, ya'ni yetmay qolmaydimi deydigan fikrdagilarimizga shu javob bor ekan, lekin umumiy mashoyixlar, ya'ni katta olimlarning ko'pchiligi e, tahorat va g'usulda ikkoviga shu 4 litr yetadi deb aytishgan ekan. Har holda ruxsat bor ekan, 5 litrda g'usul qilish ham mumkin ekan. Ya'ni u ham isrofga kirmas ekan degani bu. Bu muhim masala bu. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء إن كان المتوضي متخففا ولا يستنجي يكفيه رطل واحد لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وإن كان مستخ متخففا ويستنجي يكفيه رطلان رطل للاستنجاء ورطل للباقي Hasan Abu Hanifadan rivoyat qilgani bo'yicha Abu Hanifa aytibdilarki, tahorat to'g'risida. Agar tahorat oluvchi yengil tahorat oluvchi bo'lsa, ya'ni g'usul qiluvchi emas, tahorat oluvchi bo'lsa va shunda u mustahab qilmaydigan bo'lsa, ya'ni yengil yuz qo'lini yuvib oladigan tahorat bo'ladi-ku. Unda bir rotil yarim litr yetadi debdilar. O'sha yuzni, qo'llarni yuvib, mas tortib, oyoqni yuvishlarga yarim litr yetadi. Ehtimol oyoqqa ham mas tortar, nima, maxsus kiyim, oyoq kiyim bo'lsa. Endi agar shu yengil tahorat oladi-yu, lekin istinjo ham qiladi, mustahab ham qiladigan bo'lsa, unda 2 ratil, ya'ni 1 litr kerak bo'ladi dedi. 1 ratil e, mustahab qilishga istinjo uchun, 1 ratil qolganiga, ya'ni tahorat qilish uchun. Mana bu bu o'lchov ham e'tiborimizni jalb qilish kerak. Ya'ni o'sha poklanishlik hojatdan chiqqandan keyingi poklanishlik ketayotgan suv bilan tahoratga ketayotgan suvni teng olishyapti. Mana bu narsani ham e'tiborga olish kerak. Juda toza bo'lishlikni bir yo'li bu ham. Thumma hada taqdiru allazi zakarahu Muhammad min as-sa' wal mud fil ghasli fil ghusli wal wudu' laysa bi taqdirin lazim bi haysu la yajuzu nuqsan anhu aw ziyadatu alayhi bal huwa bayan miqdari adna al-kifayati 'adatan hatta anna man asbagha al-wudu' wal ghusla bidun dhalik ajza'ahu وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد لكن ينبغي أن يزيد عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ ويصب صبا فاحشا فقال إياك والسرف فقال أو في الوضوء سرف قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار وفي رواية ولو كنت على شط بحر Demek bizga aytildi, mana o'qidik, Imom Muhammaddan rivoyat bo'ldi. G'usulda 1 soat yetadi, 4 litr. tahoratda bir mut ya'ni bir litr yetadi deb aytildi. Bu taqdir lozim emas, ya'ni shunday bo'lishi vojib bo'lgan o'lchov emas. Ya'ni e, undan kamaytirsa usul bo'lmay qoladi, undan ko'paytirsa e, ham usul bo'lmay qoladi, faqat shunda bo'lish kerak degani emas. Balki bu odatda yetishlikni eng kami shunchaligiga yetadi degan miqdorni bayon qilib qo'yilyapti. Undan ko'proq bo'lsa ruxsat ekan. Masalan, bir odam to'la badanini tahorat qilayotganda yoki usul qilayotganda bo'lsin, e, komil qilib suvni yetkizgan bo'ldi-yu, ammo 4 litr ketmay qoldi. Bu usul bo'laveradi, 4 litr ketmadi, usul nuqsonli bo'ldi deyilmaydi. Yo 1 litr ketmadi, tahoratda nuqson bor deyilmaydi. Bo'laveradi. Agar o'zi ko'ngli taskin topib butun badaniga suv tekkan bo'lsa g'usulda yoki torata torat oladigan a'zolarga suv oqizilgan bo'lsa u aytilgan e, miqdordan oz bo'lsa ham bo'laveradi agar o'sha aytilgan miqdorda suv yetmay qolsa unda albatta suv yetadigan darajada qo'shilaveradi chunki odamlarning tabiat va holatlari xilma xildir e, har xil odam bo'ladi tukli odam bo'ladi yo jussasi katta yo kichik odam bo'ladi shu bilan suvda ham oz ko'p ketishligi har xil bo'lib turaveradi o'shaning uchun bu yerda bir aniq shu shundan o'zga emas degan ma'noda emas bu gap balki shu yetadi o'rtacha yetadi shu to'rt litr usulga bir litr tahoratga lekin kimgadir yetmasa qo'shishi mumkin kimdir undan ozroqda usul tahorat qila olsa uniki ham usul tahorati qabul bo'laveradigan to'g'ri bo'laveradi mana shu e, ga dalil hadis rivoyat bo'lgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, bir mudni 1 litrni 3 dan ikkisi bilan tahorat qilganlari haqida rivoyat bor ekan. Ya'ni 1 litrni 3 dan ikkisi 700 grammi, 600 gram bilan ham tahorat qilibdilar-da. 1 litr bilan emas. E, demak, ozroq bilan tahoratimiz komil bo'lsa, shu ham kifoya qilar ekan. Albatta 1 litrni quyib yuborish kerak degani emas ekanda bu. <coughs> Endi agar o'sha 1 litr tahoratingizga yetmasa, 4 litr g'usulga yetmasa, undan qo'shimcha qilishingiz mumkin, faqat shunchalikki isrof darajasiga yetib ketmasin. Isrof bo'lmasin suv. Bunga ham hadis rivoyat bo'libdi. Payg'ambar alayhisalom Sa'd ibn Abi Waqqosni oldilaridan o'tib ketayotganlarida Sa'd tahorat olayotgandilar va suvni ko'p quyatgandilar. O'sha tahorat olayotgan a'zolar, qo'llariga ham, oyoqlariga ham. Payg'ambarimiz isrobdan ehtiyot bo'l, isrof qilma dedilar. Sa'd hayron bo'lib, tahoratda ham isrof bo'ladimi? Qancha tozalasam shuncha yaxshi bo'lmaydimi tahoratim? Tahoratda ham isrofgarchilik bormi deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Agar sen oqib turgan daryoni qirg'og'ida bo'lsang yo dengizni sohilida bo'lsang ham isrof qilishga haqqing yo'q dedilar. Eng yaxshi ish tozalik edi. Buyurilgan farz tahorat edi. Shu farzni ado qilish uchun ham isrof qilishga haqqimiz yo'q ekan. Agar biz daryo bo'yida bo'lsak ham. Mana tozalikka qanchalar buyuryapti dinimiz. Isrofdan shunchalar qaytaryapti. Mana bu narsaga amal qilsa inson e, rosa baxtli inson bo'ladi. Isrof qilmagan odam keyin hech qachon qiynalib qolmaydi. Kim qiynaladi? Avval isrof qilgan qiynaladi. Buni butun jamiyatni timsolida ham ko'rish mumkin. Nimalardir odamlar juda isrof qilgandan keyin o'shanga zor bo'lib rosa qiynaladi. Agar o'sha vaqtda isrof bo'lmasa, hozir o'sha taqshil qiymat bo'lmas edi. u narsani misolini mendan sizlar ko'p yaxshi bilasizlar. Isrofgarchilik doimiy yomon narsa. Dinimiz isrofgarchilikdan o'sha demak haligi rosa yetarli mo'l-ko'l narsangiz bo'lsa ham isrof qilmang. Har ma'noda, berishda ham, olishda ham, yeyishda ham, tarqatishda ham hamma narsada isrofgarchilik baxillik qanchalar yomon bo'lsa, isrofgarchilik ham shunaqa yomon. Islom adolat dinidir. va amma sifatul ghusl fal g'uslu qad yakunu fardan va qad yakunu vajiban va qad yakunu sunnatan va qad yakunu mustahabban. Amma al-ghuslul wajib fa huwa غسل الموتى وأما السنة فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة والعيدين وعقد الإحرام وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى وها هنا نذكر المستحب والفرض endi g'usulni sifati to'g'risida ya'ni ba'zan g'usul farz bo'ladi ba'zan vojib bo'ladi ba'zan sunnat bo'ladi ba'zan mustahab bo'ladi usul vojib bo'lgan usul qaysi desa u o'ligini yuvishdir bir musulmon o'lsa uni yuvishlik vojib kimga vojib tiriklarga vojib tiriklar yuvmay ko'mib qo'ysa gunohkor bo'ladi sunnat bo'lgan g'usul deb eshitganmiz bilamiz juma kuni hali ham aytib o'tdik-a odamlar odasiga kirish Demak, odamlar her har kuni keladigan odamlar har kuni toza yurish kerak. Lekin jumada o'sha issiqlarda birovlarga azar bermaslik uchun yuvinishlik sunnatdir. Arafa kuni yuvinish, ikkita hayit kuni yuvinish, ihrom bog'lashlik uchun yuvinish. Chunki ihromda yuvinib keyin ihrom bog'lansa, bir necha kun o'sha haligi sahrolarda, Minoda, Arafotda yurishlar bilan odamda o'sha kirli boshqa bo'lmasligi uchun har holda kamroq bo'lishi uchun avval yuvinib, keyin ihrom bog'lash. bu usullarni sunnat bo'lgan usullarni o'zini o'rnida inshaalloh yana aytamiz, deyaptilar. Bu yerda endi biz e, mustahab bo'lgan va farz bo'lgan usul haqida gapni boshlaymiz, deydilar. mustahab bu, fa huwa ghuslul kafiri, ghuslul kafiri idha aslam lima ruya anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana ya'muru bil ghusli man ja'ahu yuridul islam وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب هذا إذا لم يعرف أنه جنوب فأسلم فأما إذا علم كونه جنوبا فأسلم قبل الاقتصال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يلزمه الاقتصال أيضا لأن الكافر غير كفار غير مخاطبين بشرايا هي من القربات والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه وقال بعضهم يلزمه لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث حتى لا حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام كذا الجنابة وعلى هذا غسل الصبي والمجنون عند البلوغ والإفاقة Xo'p, mustahab bo'lgan g'usl kofir islomga kirsa g'usl qilishi mustahabdir. Bir kofir Alloh hidoyat qilib islomni qabul qilsa, usul qilmasa ham u musulmon bo'lgandan keyin g'usul vojib bo'ladigan amal bo'lmasa usul qilmasa ham bo'laveradi, lekin usul qilishi mustahab. Bunga hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birov islomni istab payg'ambarimiz oldiga islomga kiraman deb kelsa, usul qilishga buyurar ekanlar. Buyrug'ini eng kami mustahab. Ya'ni shuni qilishingiz yaxshiligini bildiradi. o'zi berilgandan keyin uni qilishingiz vojib bo'lishi mumkin, farz bo'lishi mumkin yoki eng kamida shuni yuvinganing yaxshi degan ma'noda, mustahab degani yaxshi degan ma'noda. Mana bu o'sha kofirni islomga kirishidan avval junub ekanligi bilinmasa, ya'ni o'zi junublik junub emas, bir pokiza, ya'ni cho'milgan holatda keyin islomga kirgan u deb o'ylasak, Э, islomga kirgandan keyin ham g'usul qilib olishi mustahab deyapmiz. Ammo u e, islomga kirgan vaqtida junub ekan, junub holda bo'lsa, shu holda islomni qabul qilgan bo'lsa, e, cho'milmasdan, yuvinmasdan islomni qabul qilgan bo'lsa, o'sha musulmon bo'lgan odamga kecha kofir edi, hozir kofir edi, islomga kirdi. Kofir holda junub edi. Islom kirishi bilan usul vojibmi desa, ulamolarimiz shu ikki xil so'z aytishdi. Ba'zilar işte. g'usul vojib emas unga. Agar u kofir holda, junub holda islomni qabul qilgan bo'lsa ham, islomga kirishi bilan u tozaga aylanadi. Chunki kofirlar e, yuvinishlikka buyurilgan emas, musulmonlarga buyurilgan. Qarang, tahorat qil, g'usul qil degan buyruq musulmonlarni sharaflaydigan buyruqlar ekan. U kofirga tegadigan buyruq emas ekan u. Nimaga desa, bu qonun e, ibodat bu qonun. Kofirlarni ibodatga buyurilmaydi. Ya'ni ibodat qilishga noloyiq ular iymoni bo'lmagandan keyin. Ibodat qilgan odam savob oladi. Savob oladigan ishga ularda buyurilmaydi. Qurbot degani Xudoyga yaqinlik kasb qilinadi. Usul niyat, poklik niyati bilan usul qilgan odam Allohga ibodat qilaman, namoz o'qiyman degan niyatda usul qilar ekan, pok bo'laman, Allohim menga shuni buyurgan deb usul qilar ekan, demak mana shu usuli nafaqat badanni poklaydi, balki gunohlardan ham uni poklab qo'yadi. kofirga u buyurilmaydi u demak kofir junub bo'lgan holda e, islomni qabul qilib musulmon bo'lsa ham u kofir holidagi junubligi e'tiborga o'tmaydi unga musulmon bo'lgandan keyin g'usl qilishing kerak deyilmaydi debdi ayrim ulamolarimiz ayrim ulamolar bo'lsa yo'q musulmon bo'ldimi endi agar junub holda bo'lib turib yuvinmagan holda islomni qabul qilgan bo'lsa unga vojib bo'ladi farz bo'ladi g'usl qilishligi. Chunki islom junublikni qolishligiga e, teskaridir, qarshidir. Shu dalil bilanki, e, tahoratsizlikni qolishiga ham qarshi edi. E, qarshi emas edi. La yunafi qarshi emasdir. La yunafi baqa al janaba. Ya'ni islom junublik o'sha kofirlikdagi junublik musulmonga o'tganda ham qoladi degan gapga qarshi emasdir. Xuddi e, o'sha kofir holda tahoratsiz edi. O'sha tahoratsiz holda islomga kirsa, tahoratlikka aylanib qolmaydi, balki tahoratsizligi turibdi islomga kirgandan keyin ham degandan keyin degan kabi. E, demak, e, bir odam bir kofir dinsiz islomni qabul qildi. u islomni qabul qilishdan ilgari tahoratli emas edi. Tahoratni biz tahorat haqidagi gapda aytganmiz. Bir kofir tahorat qilsa ham tahorat bo'ladi deganmiz. Ya'ni tahoratda buyurilgan ishlar yuzni yuvish, qo'lni tirsagi bilan yuvish, boshga mas tortish, oyog'ini yuvish. Shu ishni hech qanaqa niyatsiz birov qilsa ham shuni tahoratni tahorat deb tan olardik. Ana shunaqa tahorat qilib kelsa, tahorat qilib turib keyin islomni qabul qiladigan bo'lsa, o'sha tahorati bor degani. yoki tahoratsiz holatda islomni qabul qilsa, endi sen tozalanib qolding demaydi, sen tahorating yo'q edi, tahorat qil deyiladi. Demak, g'usl vojib bo'lgan holda islomni qabul qilsa, islomni qabul qilgandan keyin senga kofir holingda g'usl vojib bo'lganida o'sha vojibligi turibdi, g'usl qilishing vojib deyiladi. demak, e, agar u unga g'usl vojib bo'lmagan holda islomga kirsa nima bo'ladi? unni usul qilishi mustahab bo'ladi. Ya'ni yaxshi bo'ladi. Usul qilmasa ham bo'laveradi, usul qilgani yaxshiroq. Tushunarliga bu gap. Shunaqa mustahab usul yosh bolani cho'milishi ham mustahabdir. Ya'ni yosh bola junub bo'lmaydi. Yosh bolaga namoz farz emas. E, balog'at yetmagan sabiy, yo'dak. Lekin shuni ham cho'miltirib turish mustahab, toki toza o'ssin, tozalikni o'rgansin. yoki e, e, majnun odam. Ham unga ham hech narsa farz Balog'atga yetganda yoki e, yosh bola balog'atga yetganda yoki majnun odam o'ziga kelib qo'yanda g'usl qilishi mustahabdir. Demak, yosh bola holatda cho'miltirib o'rgatgan kabi, yosh bola balog'atga yetgandan keyin uni e, balog'atga yetishlik, masalan, agar u e, ehtilom bo'lib balog'atga yetsa, albatta g'usl vojib bo'lardi-ku. Yo, yoshi yetib, masalan 15 yoshga yetdi ehtilom bo'lmadi. Bu balog'atga yetgan hisoblanadi. Mana shu odam g'usul qilishligi mustahabdir. Garchi unga g'usul vojib bo'lmasa ham. Yo aqlsiz e, bir e, jinni majnun bo'lgan bir bola, o'g'ilmi, qizmi o'ziga kelsa, o'ziga kelgandan keyin unga g'usul vojib bo'lmasa ham e, g'usul qildirib qo'yish, ya'ni yuvib olishligi mustahab ekan. Bu mustahab bo'lgan g'usulni boblar ekan. inshaalloh g'uslni farz bo'lgan g'uslni bobini kelgusi darsda o'qiymiz